Esselamu alaikum, molim uvaženog Hafiza da mi objasni zikr poslje farz namaza jer mislim da nisam jedina koju to zanima. Da li se uči dova kao što smo mi ranije učili ili bez dovi? Vaša, e, vaša vjerna slušateljka iz Zenci, Salam. نسأل الله تعالى أن يوفقنا على خير molim Allah subhanahu wa ta'ala da spoji umet Muhammed alaihi sallatu wassalam na onome što je ispravno ona praksa koja je ispravna kod zikra jeste da rob nakon što izlazi iz namaza riječima assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah izgovarajući tri puta astagfirullah astagfirullah astagfirullah Allahumma anta salam wa minka salam tebarakta ya dal jalali wal ikram slavjeći Allaha subhanahu wa ta'ala sa tim riječima i zikrom koji treba da bude odma nakon fard namaza لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو لكل كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعم وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم لا مانع لما أعطيت ولا مؤتي لما منعت ولا ينفع الجد منك الجد اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك سبحان الله سبحان الله 33 puta alhamdulillah alhamdulillah 33 puta Allahu akbar 33 puta zatim la ilaha illa la sharika lahu mulku wa huwa ala kulli shay'in kadir ayatul kursi i kul huwa Allahu ahad kul rabbul falaq wan nas po jedno a iza sabaha i akşamskog namaza po tri puta u knjigama ili trudu koja je prevedena možemo naći kako je klanjao Muhammed alayhi se i ovaj zikr treba biti samostalan bez dove zajedničke praksa da se uči zajednički dova u džematu je neispravno, ali ako bi nekad posle namaza rob pojedinačno moli Allah subhanahu wa ta'ala, ne smeta, a ne smije biti svak, uvijek u svakom namazu, jer to nije bila praksa Muhammada alaihi salatu wa